vir al die kampers, hulle is nou al, hulle is nou al geseason vir hierdie naweek, maar ons sien uit daarna na die na hierdie laaste sessie vir môre. Uh, eh, ons sien so uit daarna op Pieta om na jou te luister vir môre. Ons weet dat die Here 'n woord vir jou gegee vir ons. Uh, dit gaan sommer net 'n baie groot seën wees. Kom ons seën sommer net hierdie dag. Vader, ek dank U vir môre dat ons hierdie dag voor U voete kan bring en sê Here, dit is ook die dag wat U gemaak het. En Heere, ons wil ons verheug en bly wees daarin, dat, dat alles van U afkom, dat U vir ons so goed is, dat ons in hierdie gunstige omstandighede by mekaar kan wees, en dat ons Heere kan focus vanmorgen op wie U is, op wat U vir ons gedoen het, op die gestalte wat binnen ons is dier die geest, om te ontdek die onmetelike goedheid, wat die in elke mens beleed, deurdat u ons kom bewoon het. En Here ons wil sommer net u eer. Ons wil u naam groot maak en oplig vanmôre. En sê ons ons wil u eer met met hierdie byeenkoms. Ons eer om met ons teenwoordigheid, ons wil u eer met ons lofsang. Ons met ons ons u eer met ons ore wat ons beskikbaar stel vir u woord sodat u gees geleentheid het om u woord in ons harte lewend te maak, die môre ster in ons harte te laat opgaan. So die Here dat ons toegeris, verkoek, hier kan uitstap, so dat hierdie, hierdie woord van vanmorgen nie by hierdie dere stop nie, maar dat hierdie woord voortgaan, dat hierdie woord eindelijk effect sal neem, in die dag wat volg, en die, wanneer ons buiten hierdie gebouw is. Ons eer hier vanmorgen, dankie vir die inspraak, dankie vir die teenwoordigheid by ons, in Jesus naam. Uh, Goeiemôre die wat ek nog nie gegroet het nie. Dis lekker om hier te wees. Dit was 'n lekker naweek. Julle die die uh, lidmate het nou nie die voorreg gehad wat ons hierdie naweek gehad het, maar julle hoor dit elke naweek. So julle is eintlik bevoorreg. Ons kan een keer en twee keer 'n jaar kan ons kom en baie keer vier keer 'n jaar, maar bly altyd vir ons spesiaal om hier te kan wees en vir die impartasie wat daar is vir uh as ons manne bymekaar kom vir die woord wat wat ons kan huis toe vat en in binne in ons geeste huis te gaan inbou. Ek sê altyd om hier te kan wees is om soos boumateriaal te kry, uh, dakspykers en geete en gutters en uh, eh, da, jy weet mos daai rubber wat op die toilet agterkom wat baie keer lek. En, en ons het dit nie daar nie. Dan kom ons hiernatoe en dan sê ons dis net wat ons soek en dan vat ons die ding en gaan ons huis toe. Nou maak ons ons toilet reg en ons ons sit nuwe uh, dakspykers in en al die goede. Dis hoe ek dit sien want ons die Here sê hy woon binne in ons en ons is besig om hierdie geestelike huis van ons op te bou sodat dit 'n plek van verheerliking is. So as ons kom na 'n naweek soos die dan sê ons Here, as ons teruggaan dan is ons opgewonde. Ek en drie nie maar ons in die kar en praat ons oor hierdie goed en die week wat kom nou sit ek en ek, ek gaan weer deur die notas wat ek gemaak het en ek ek lees en ek bedink dit. Ek maal dit hier in my drom, ek maak dit my eie want dit wat Jan en Henda en Riaan met ons gedeel het die naweek is openbaringskennis wat hulle van die Here af kry. So wanneer ek dit kry, is dit sintuiglike kennis. So ek moet dit fyn maal sodat dit hier kan inkom en wanneer dit hier is, loop my hart van oor. En jy sien, soos 'n man in sy hart is, want daar lê die lewe. So daai woord moet lewend word in my. Anders is dit hoor sê, dan moet ek elke keer sê ou Jan Brand sê of Henda sê of Rian sê. Dan sit maar eintlik hoor sê maar om dit te gaan oordink. Dis wat dis waar die geheim van die evangelie lê. David sê ek oordink hierdie die wet. Nou nou ons is nie meer onder die wet nie. Hy sê ons oordink hierdie woord dag en nag. Ons oordink dit. Dis daarom wat daar daar soveel geloof in Dawid se hart is. Daarom wat hierdie woord is nie meer 'n is 'n rema woord. Dis nie meer 'n kennisnaam is nou rema is in sy hart vasgemaak. Dis daarom wat hy Goliat kan uitsorg. Dis daarom wat hy sê man ek is nie bang vir die doodskade weer nie man. Want u is met my, Nuwe Testament, u is binne my. Ek weet wat u droom vir my is. U droom, Here, is groen weivelde, Here. Wat wat het waar is dit? Dis hoekom ek die confession maak, die uitspraak maak, want weet jy wat? Jy het hierdie woord bedink en hierdie woord het in sy hart vas. En ek weet hierdie naweek ook eh, het hierdie woord vasgeraak in ons woord. Toe Jan my bel en hy sê Piet, sal jy vir ons die kamp afsluit? Sê ek reg. Jy weet, draai jy sê is reg, gebeur daar iets. O, hel, wat gaan ek sê? En dan begin ek, nou my, ek is een starige ou, ek was nie op universiteit nie, en ek is een boilemaker, ek is een rove ou. So vir my, kyk Jan Brandt het die gewoond om te bel, hy bel jou donderdag, en dan moet jy vrijdag met jy optree. Want Jan is een vinnige man, hy rijd vinnig, hy stop vinnig, hy doen alles vinnig. Ek is nie so nie. Voor my val het een lang tyd, ek moet sit, dan moet ek skryf. Dan lees ek om, en met ek om in die woord, dan sit ek, En dan kom die song by my op, in the stillness of who you are. Jy weet, ek moet stil word en lang sit, en dan vat het staar. En skryf ek op papier en dan, morgen as ek opstaan en sê, jes, ek wonder of het reg is. Vormel ek hy papier op, al die naderhand net so hoop papiere. Ek maak een skryfblok klaar, dis ek. So, jy moet, nou, ek weet, jy is nou nie so nie, maar dis hoe ek het. So, ou Jan het my nou na my week voor die tyd gebel. So, ek het genoeg tyd gehad, terwijl ek en drie nie sit en praat, praat ek en sy oor, jy moet kan sien om met God te wandel. Terwijl ons vanmorgen hier sit, kom die woord van die Heere dier, die grootste wonderwerk ooit wat met een mens kan gebeur is om te kan sien. Vergeet al die ander goed om te kan sien. Kan sien wie jy is in Christus kan sien wie God is. Kan God se droom sien? Want as jy dit nie kan sien, is jy blind. Nou toe ek dit toe ek nou by daai ding uitkom, toe kom Markus. Lees maar Matteus, Markus en Lukas wat hulle kom daar om en kom daar voor. Maar die een wat ek nou uitgekies is is Markus 10 vers 46. Die storie oor die blinde man. 'n Storie Maar weet jy wat, wanneer jy tyd met God spandeer in 'n stilnis van hoe jy is, dan word hierdie storie meer as 'n storie. En toe ek hierdie verhaal, ag ons ken almal die verhaal van die blinde man met die naam van Bartimeus dink ek van uh, eh, Jerigo dink ek. Ja, die dorp is Jerigo. Die blinde man. Hierdie man was blind van geboorte af. Nou lees ons dat op 'n dag het hy gehoor Jesus is in die dorp. En toe skree hy Jesus, Jesus, seun van Dawid wees my barmhartig. En daar's 'n klomp mense wat saam met Jesus loop en hulle kom by hierdie ou en hulle sê, "Hey, raas maar, bly stil." As jy van jou kop af of wat wat gaan met jou aan? Jy kan ons nou nie so te kere kan nie. Maar hulle het nie besef hierdie ou het 'n groot probleem, hy kan nie sien nie. Jy sien is alright as jy kan sien, maar jy worry eintlik dan nie oor ander mense wat nie kan sien nie. En hulle maak hom stil, maar hierdie ou het hom nie gesteur aan hierdie ouens nie. En hy het al harder begin roep. En toe maak Jesus die uitspraak. Hy sê gaan roep hy maar. En toe change die mense wat gesê het bly stil, bly stil. Toe verander hulle hele opinie. En toe hardloop hulle om eers by die man te wees want Jesus nou begin praat en dan die mense kom by die blinde man en dan sê hy roep jou. En dan lees ons daar dat hy sy kleed afgegooi, die blinde kleed. Hy was geken aan sy blinde kleed, die man wat elke dag by die poort gesit het. Nou gooi hy sy kleed af en dan gaan hy na Jesus toe. Dit staan nie hoe hy gegaan het. Ek dink ek dink hy sou gegaan. 'n Blinde man is skerp. Hulle kan goed hoor. So hy het agter die gehoor aangeloop. En toe hy by Jesus kom, toe vra Jesus vir hom, "Wat wil jy moet ek doen?" Hy sê dat ek kan sien. En dan is dit 'n interessante storie. Jesus lê nie 'n hand op hom nie. Hy hy spoeg nie op die grond en maak modder aan en sit dit in sy oog nie. Nee, hier is 'n ander verhaal hierdie. Jesus sê, "Jou geloof, jou geloof het jou gered. Gaan jy kan sien." En dan sluit daai stuk af. Hy sê, "En die man het Jesus op die pad gevolg." Dis die storie. Maar dis nie die storie hoe ek hom gelees het. Jy sien, toe omdat ek net standaard agter het en omdat ek 'n boilermaker is, werk die Here anders met my as met jou. Hy hy moet mooi met my werk en die Here werk altyd met 'n prentjie by my. Alles wat ek lees, kan ek sien en daarom is dit vas in my hart, ek kan dit sien. Ek weet baie min, maar dit wat ek weet is vas. En dan sê die Here vir my, Piet Jakob, ek wil jou gou wys hoe lyk hierdie prentjie. Nou hier's die stadspoort. Hierso hier kom al die mense in. Die blinde ou het 'n kleed aangehad. En sy kleed het so gelyk. Nou vir eh, eh, Piet hoe so? 'n Blinde ou kan nie sien as hy vermors nie. 'n Blinde ou loop baie keer waar hy geverf het, loop hy verby en dan kom die nag verf op sy klere. 'n Blinde ou mors en hy kan nie sien nie. Nou hierdie ou het so gelyk. Hy het nou hier by die startspoort gesit. Die stadspoort is die plek waar Raman ingekom het by die stadspoort. En daar het hy gesit met sy blikkie. Hy's baie skerp, hy sê ou hoor, hy sê. Nou by die einde van die dag hoor hy die mense kom. Dis die blinde ou. Al het hy 'n dropper, het hy hy het baie gehoor. Hy het geweet wat in die hele dorp aangaan want sy gehoor is baie skerp. Jy sien wat hy kan nie sien nie. So hy het double up gekry op sy oor. So hy kan alles hoor. Hy weet van Sammy en Sari se goeie. Hulle hulle weet van hom Jan <laughs> met tannie Marie se besigheid. Hy's beter as die Volksblad en die rapport. Hy weet van alles want hy sit hier en die mense loop verby en weet jy wat? Sy klaag geskit het, gooi die mense in. Sit hy sy hand in. Voel hom. Baie goed op gevoel want hy's blind. Dit drop back. 1 rand hy sit hom nie terug in die blikke, hy sit hom in sy sakke, want by die einde van die dag moet hy calculate, want hy kan nie een ander ou vertrouw met sy geld, want sy geld steel, hy moet het self uitwerk, en so sit hy, en hy werk precies uit, hoeveel het hy vir die dag, hy los altyd, een minstuk binnen uit, want hy moet mense sy aandacht te, en so sit hy, en hy hoor, hier kom mense aan, Maar hierdie mense praat snaakse goed. Hy hoor in mense se stem hulle is opgewonde. Hy sê, dit wat hy hoor is het julle gehoor van die ou? Hier's 'n ou, hulle noem hom Jesus. En wanneer hierdie ou by ou kom kan hy hoor, nou kan sien. En hy sê, "Pragtig, is dit so?" Hy sê, "Ek het dit met my ook sien." En hierdie ou sit hier en daar kom 'n begeerte in sy hart. 'n Begeerte in sy hart. Hy sê, "Is hierdie ou net na ons dorp toe kan kom?" as ek net na by hierdie ou kon kom. En dan soos die mense in beweeg, en op 'n dag is daar 'n gekababbel. Ja, ek wil hê jy moet dit sien. Daar's baie mense, meer as normaalweg. Hy skud sy blikkie, maar eintlik hoor hulle nie, want daar's te veel mense. Hulle hoor nie deur die change binne-in nie. Want daar's 'n opgewonde, daar's 'n roering in die dorp. En dan hoor hy want hy skelp, hy hoor dat Jesus is nou in in Jerigo. In sy dorp. Hy's in sy dorp. En dit bring 'n opgewondenheid in sy hart. En dit maak hom opgewonde. En so hoor hy hierdie mense kom al nader en hy raak al hoe meer opgewonde. En toe begin hy skree. Hy sê Jesus Seun van Dawid, wees my barmhartig, skree hy. En Jesus hoor hom aan hy staan. Hy sê, "Ho, wag, stop, stop net." Hy sê, "Wie roep my?" Sê hy, "Dis die blinde man." Die ander ouens het vir hom gesê, Hey man, bly staan, bly staan. Maar weet jy wat? Die begeerte in sy hart is te veel. Hy kan nie meer stil bly nie. Hy gee nie om wat ander mense sê nie. Dit wat hy oor gedroom het sy hele lewe is nou naby. Is nou naby. Is nou nie meer ver, is nou naby. 'n Ver God, nou naby God geword. Hy's nou in Jerigo in die dorp. En dan sê Jesus, gaan haal daai man. En dan change die mense se attitude moes. Jy sien, die skare het moes agter Jesus aangeloop. Dit het eintlik oor hulle gegaan, niks oor die blinde man nie, maar toe die klem verskuif na die blinde man, ewe skielik wil hulle ook saam wees. Toe wil hulle help. Kyk hulle eintlik nie, toe wil hulle help. Jy solank jy in die limelight kan kom, dat ons jou raak sien, nou dan wil jy ewe graag iets doen. Jy weet want dis dan raak gesien want jy's nou deel van die man wat Jesus soek. En dan vat hulle hom na Jesus toe. En wat great is, toe hy hoor Jesus roep, eerste ding wat hy doen is, hy trek hierdie ding uit. En hy gooi hom weg. Hy kon nog steeds nie sien nie. Wat eindelijk vir my sê, hy het na Jesus het gekom, net soos wat hy is. Hy was nog steeds blind. En toe hy by Jesus kom, vraag Jesus vir hom, wat wie jy moet ek vir jou doen? Hy sê dat ek kan sien, Heere. En die Heere sê, jou geloof het jou gered. Geloof kom deur die hoor van die woord. Dit wat jy hierdie naweek gehoor het, gemaak wat jy kan sien. Hierdie woord wat jy gehoor het, gemaak wat jy kan sien. Hierdie woord gaan maak dat jy jou ou lewe, hierdie woord, hierdie goeie nuus, gaan maak dat jy jou ou klere afgooi. Weet jy wat? Dis sit sissies wat vir die eerste keer by 'n kamp kom, vir die eerste keer wat hulle hierdie woord gehoor het. En weet jy wat, hulle is nog steeds blind. Hulle het 'n besluit gemaak om sê die oue is verby. Daar het opgewonde in hulle hart gekom. Daar het geloof in hulle hart gekom. Hulle ken nie geloof nie, want geloof kom deur die hoor van die woord. Hulle het nog nooit die woord gehoor nie, hulle het nog net dogma gehoor. Vir die eerste keer hoor hulle die waarheid en dan kom geloof in hulle hart op. En weet jy wat hierdie naweek terwyl hulle daar sit en luister, sê die Here ons het 'n begeerte vir die goeie. Die Here sê, jou geloof sou jou laat sien dan sluit hy die, die verhaal af van en die blinde man met Jesus gevolg. En so dit maak my tema. Ek sê jy kan nie agter Jesus aanloop as jy blind is nie. Hoekom sê jy so Piet? Om hierdie ou se naam is Bartimeus, maar daar was 'n ander ou wat se naam Piet Jakobus was wat ook blind was. 40 jaar was ek blind. Vir 40 jaar het ek ook een begeerte gehad om te sien. Hou Jan het sy story vrijdag aan vertel, ek, ek het ook een story. Om te kan sien, as ek net kan sien. Maar ek kon nie sien nie, want hoekom kon ek nie sien nie? Hierdie ou was fysisk blind, maar ek was geestelik blind. Wat het my blind gemaakt? Godsdienst het my blind gemaakt vir wie ek is en vir wie Christus is, ons kom mekaar nie sien nie. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê: Die god van hierdie wêreld wat die duiwel as klein gee, het die mense so verblind, verblind met dit, sodat hulle nie die lig kon sien met dit. Sodat hulle nie die lig kon sien nie. So ek was verblind man. Ek kon nooit sien nie. Al wat ek kon sien is dit. Daar's nog 'n teksvers 2 Korintiërs 3 vers 15 tot 17. Hy sê solank solank jy aan Moses vashou. Solank jy aan Moses, solank jy onder die wet sit, is daar 'n bedekking oor jou. Daar's 'n bedekking oor jou en jy kan nie sien nie. Hy sê maar wanneer jy die evangelie hoor, soos hierdie naweek, ons almal net met God se diens groot geword. Ons almal het 'n bedekking op. Ons kon nooit die heerlikheid van God sien nie. Ons kon nie God se droom sien nie. Weet jy wat? Ons het nodig gehad dat mense ons moet lei 'n blinde man moet gelei word en daarom het hierdie blinde man kon hy nie hier kom nie. Hy's gelei. Mense het hom gelei hiernatoe. 6 uur in die oggend het hulle hom hier kom neersit en hier het hy gesit tot China toe. En al wat hy gekry het is 'n almosie elke dag. Net genoeg vir vandag. Net genoeg vir vandag. En so, ek ook. Jy weet wat, né? Nee, ek kon nie self hier kom nie want ek is verblind. Mense moes my lei. Daar moes iemand wees, daar moes 'n Moses wees. Daar moes 'n Moses wees wat wat my lei Sondag vir Sondag te muur kom sit. Want ek net genoeg gekry Sondag. Wat hou tot volgende Sondag. Maar daai volgende vers sê Hoor wat sê, hy sê, ja, hy sê ja, tot vandag toe wanneer Mooses gelees word, lê daar 'n bedekking oor ons hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, bekeer beteken wanneer jou denke vernuwe word, jy jouself kan sien soos God sien en God, jy sien hoe God jou sien. As jy dit as dit deurbreek hierdie naweek vir jou deurgebreek het hoor, hy sê, maar wanneer hulle die Here bekeer word, word hierdie bedekking weggeneem en die die Here is die Gees en waar die Gees van die Here daar is vryheid om vry te kan wees om te kan sien. Ek het hier neergeskryf en graag met julle moet deel. Ek het hier geskryf vir almoes. Elke sondag een almoes. Net genoeg om my deur te vat tot volgende sondag. Terwyl ons in die kamp begin hierdie nawek, terwyl die heren sê, wat van een almoes man. Wat van een almoes. Ek het gekom so jy leven in oorvloed kan hee. Jy sien as jy blind is, jy moet jy op almoes een stak maak. As jy blind is, moet jy op iemand staat maak. Iemand wat jou lei na die plek toe van om te gaan sit en betel. As hulle jou nie vat nie, kan jy nie daar kom nie. En toe ons het Moses gehad en solank ons Moses het wat ons moes lei, was ons blind. En weet jy wat? 'n Bedelaar. Afhanklik van ander mense. Maar toe kom daar 'n 'n tyd in my lewe waarin ek 'n evangelie hoor. En ek het gedink dis die ultimate. Hy evangelie van ek het nie meer nodig dat iemand my moet lei nie. Ek kan nou self loop. Hulle noem dit self godsdienst. Selfregverdiging. En dit het so gelyk. Ek was nog steeds blind, maar het so gelyk. Ek het nie meer nodig gehad dat Moses my moet vat nie. Ek het nou 'n wit stok gehad. En so het ek geloop. En hoe moet gevoel godsdienst? gevoel tot by die plek waar ek kom, want ek voel van die trappe, ja, ja, ja, en weet jy wat, hierdie, hierdie was vir baie jare, een gevoel godsdienst, We, weet jy is nogal al right godsdienst, want ou kom oor die weg, jy sê, jy, ja, jy is blind, maar weet jy wat, hierdie ding help jy, gevoel godsdienst is hoendervlees, en al hierdie goede, maar wanneer die hoendervlees weg is, sit weer blind, tot laat haar dag aangebreek het, wat iemand vir my die gerechtigheid boodskap, vertel het. Misschien sit jy vanmorgen hier, en jy sê, Piet, maar is my story, soos allemaal ons story. Romeine 3, 23 sê, ons allemaal was blind, as kon nie sien. En toe word ons sonder verdienstheid, genade word ons gered, dier een ware evangelie, om te kan sien. O, wat een voorraag, grootste wonderwerk, is om te kan sien die blinde man het gehoor, Jesus is in Jericho. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kamper, praat met die kampers nou. Jy het hierdie naweek gehoor, Jesus is in Jan Kempdor. Hy het so nawe gekom, hy is nie meer in Nazareth nie, hy is nie meer in Jerusalem, hy is in jou dorp. Hierdie naweek het hy so nawe in jou gekom, in jou dorp. Jy het sy stem gehoor, Terwyl jy daar gesit het en die evangelie aan jou verkondig is, het daar 'n begeerte in jou hart opgekom net soos by die blinde man. En jy sê, "En weet jy wat? Jy het gehoor terwyl jy daar gesit het." Ek sê vir jou, jy het gehoor, want dit is hoe die Here werk. Jy het ook gehoor hy sê, "Ek roep jou." Marie, ek roep jou. Susanne, ek roep jou. Annette, ek roep jou. Kom dat ek hierdie betrekking wegneem sodat jy ook kan sien Sê vir my, is daar iemand wat vanmorgen hier sit, wat sê Piet, ek het hierdie naweek vir die eerste keer die ware evangelie gehoor. Is daar so iemand? Sit my net jou hand op. Jees, dankie, is een. Is hier net een wat ons? Ek kan ons weer probeer. Moet nie skam wees nie. Dankie, hier is ons nou twee. Vir die eerste keer, hierdie naweek, Ek het al hoeveel kampe gedoen. Vir 10 jaar as ek in bediening toe en daar vanmôre bedien hier. Dis asof die Here vir my 'n oogoperasie gegee het. Ek kon eintlik net sien tot daar. Wat toe Henda klaar gepraat het, sê ek nou veel. Ek kyk 'n mossie uit daai kameeldoring bome aan die kant uit. Asof God my visie groter gemaak het. Asof God my vanmôre kom en sê, "Jy kan dieper kyk, dieper." Om dieper te sien. 'n dieper insig te hê van wie Jesus is, dan wat Jesus vir jou wil doen en wie jy is in Jesus, 'n dieper insig. 'n Wonderwerk om te kan sien. Dis nou net vir my en daai twee sissies wat hulle hande opgesteek het. Om te kan sien verander my hele lewe. Hierdie ou wat hier gesit en weet hulle sy hele lewe het van die Dinsdagmiddag 3 uur toe Jesus in Jericho inkom. Dit staan nie Dinsdag nie, moet jy hom nie Dinsdag gaan kry nie is in my storie in. Van dinsdag middag 3 het daai ou se hele lewe verander. Daar was 'n datum in my lewe, 17 Februarie 1991, toe ek die evangelie gehoor het by 'n dogtertjie wat sê oom, Jesus is lief vir oom. Oom kan kom net so oom is. Het ek die Bybel geken? Nee, ek het net Psalm 23 geken. Want ek het hom staan op 2 in die Sondagskool gelees. Ek kon hom opsê. Dronk en nugtig, ek kon hom lees bybel onderste boe, en lees ek om, dis waar ek bruilig geleer het. Dis al wat ek geken het, en die Heere red my net met psalm 23, is al wat ek hierom ken. Ek het nie eens geweet van boeken, soos die Nehemia nie, en Amos in die boeken, het ek nie eens van geweet nie. Maar weet jy wat, ek het by hom uitgekom. Want hierdie boek vertel my oor hom. Die oudse hele lewe het verander, my lewe het verander, ek het so blij toe Jan sê, die morgen toe opstaan, die lichtblauwe gras groen, dit er is nie een story, dit is so van daai dag my hele lewe begin verander. Ek het nie meer by die stadspoort gesit in Bethel vir almoesie nie. God het my bron geword van daai dag af. God het my beskermer geword. God my bron van lewe geword. My hele lewe het verander. Drie nie het 'n splinter nuwe man gekry. Dawie en Christel en Sanet het 'n splinter nuwe pa gekry. Dis nie meer dronk Piet wat by die poort sit nie. Dis 'n nuwe man. Dan nou kom die teksvers daai 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is, as jy kan sien verander jou hele lewe. Hy sê jou lewe, jou bedelaars lewe is verby. Is verby nou. 2 Korintiërs 5 as iemand in Christus Jesus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, sê, kyk alles nuut geword. Die hele welkom weet, ek kan sien. Want my hele lewe het verander want hulle weet, hulle ken my en my kleed wat ek gedra het. Hulle het my telke male gesien, naak my hart vir die Here gegee het, hoe ek met 'n stok, hoe ek op gevoel godsdiens opreit. Hulle weet alles van my af. Maar het 'n dag gekom dat ek sonder die goed kan opreit. Ek kan nou sien en my hele lewe het verander. My sussie, as jy kan sien, verander jou hele lewe. As jy jou kan sien soos wat Jesus jou of God jou sien, As jy hom kan sien vir wie hy is, om sy hart te sien dat hy lief is vir jou, dat hy jou wil seën, dat daar niks negatief in God is vir hom nie. Dat die tragedies en die goed wat het, het hy niks mee te doen nie. Verander jou hele lewe. 2 Korintiërs 3 vers 15 sê Ons kan nou soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Ewe skielik is dit soos 'n spieël. Is 'n weerkaatsing wanneer ek die Bijbel lees, lees ek het met ander oor. Ek sien myself, hoor wat sê, hy sê, dan nou word ons van gedaante verander, na die selde beeld van die een wat my gemaakt het. Ek word al hoe meer, al hoe meer, en al hoe meer soos hy. Want dit was sy droom van die begin af, kom dat ons mense maak, na ons beeld en na ons gelijkenis. Hy sien, he wants to bring you back to original, die oorspronkelijke plan wat hy met jou heet. En al hoe meer, en al hoe meer, begin hy jou veranderen. Waar toe ek die kleed aangehad het, het die mense my my, my ID het geleë op my kleed. Maar God kyk nie op 'n kleed nie. God kyk dieper as my kleed, want God kyk hier. Al het ek hierdie kleed aan, het God nog steeds 'n droom vir my lewe gehad. Al wat hy wou gehad het te sê, weet jy wat, jy moet met, jy kan nie twee lewens lei nie. Jy sal van die een moet af lê. Lê hierdie een af en gooi hom weg. En sien jouself soos ek jou sien, sonder vlek, sonder rimpel. En dan sê, ons word verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heerlijkheid tot heerlijkheid, sê, is een proces. Is een verandering, proces, proces, proces. Ek gaan keir vir my oom, plaas daar op Botfontein. Hy bel my, sê my, kom sien man. Ek het een hartzaak wat ek met jou wil uitklaar. Ek sê, ek is daar. Pak een maandje, ons gaan klink, een so klein randje, waar ons gaan sê, ons praat daar. Ons deel met mekaar. Jo, ja, wat een, wat een special tijd. En toe ons terugrijd, daar is omtrent so 12 hekke om by die teerpad te kom maak ek die hekke oop. Toe ek die hekke oopmaak, toe dink ek altyd as ek saam met Paul gery daar by Basberg, die Gansfees. Daar was omtrent 24, 25 hekke. Die gaan so toe maar in die nag is dit donker en ons ou mos bang want dit's net so laaitjie. Dan was die hekke vir my 'n issue. En toe ek hierdie hekke oopmaak, dink ek terug aan my jong dae. En toe ek in die bakkie klim, my oom, is nou hier naby die 80. Hy sê vir my ou Piet, want ek is die oudste kleinseun in ons familie. Hy sê, Piet, weet jy wat? Toe jy so na die hek toe stap, toe sien ek hoe ouer jy word, meer lyk jy na jou pa. Jy loop soos jou pa, en jy lyk soos jou pa. Toe hy dit vir my sê, toe is dit vir my baie special. Ek laai hom af op Bultfontein, ek tel vir drie nie op, nou rai ons welkom toe. Op pad soen toe, hoor ek die stem. Maar hierdie keer nie my oom, hierdie keer. God wat vir my sê, Piet, hoe langer jy die pad loopt, hoe meer begin jy lyk soos ek. Hoe langer jy die pad loop, hoe meer word jy soos ek. Is dit nie kosbaar om te kan sien? Om jouself te kan sien? Soos ek met God wandel, so verander my lewe. Maar God sien my volmaak. Hy kyk nie na my foute nie. Ek wil eintlik vanmôre kom en sê, kan ons nie by hierdie ding afhaal? Want hy sê dit moet sonde weggedoen. Hy het van wyter so ver soos die ooste van die weste, hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê dit was so skarlak en soos masels gelyk, maar ek het dit wit gemaak soos wol. Maak ek nog foute? Ja, ek maak nog foute. Maar ek is op pad. Ek is op pad. Ek word al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer word ek verander. Die verlede, die verlede is verby. Die Here sê, ek wil nie oor die goed praat nie. Piet is verby, dit is een afgehandelde saak. Dit is feite dat ek alkoholis was. Dit is feite dat ek perverse gedagtes gehad het. Dit is feite dat ek skelm was. Dit is feite dat ek lieg. Maar die waarheid is as jy seën jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Daar was bitterheid in my hart man. Daar was minderwaardigheid. Minderwaardigheid kan niemand julle. Hier sit 'n ou, ek wil sê, show your colors. Daar's niemand wat met my kan kompeteer met minderwaardigheid nie. Ek het by 'n plek gekom waar ek ontdek het, jy weet, solank ek minderwaardig is, dan is ek minder man. Ek is minder man as jy my, my sussie is hier sit en as minderwaardigheid. Minderwaardig beteken minder vrou. En as jy minder vrou is, is jy halwe vrou. Want 'n minderwaardige vrou kan nie haar man sy kan hom nie volmaak nie, want sy is minderwaardig. Sy's 'n halwe vrou. Dis daarom wat 'n man 'n ander vrou kry want as hy twee minderwaardige vrouens kry dan kry 'n volle pakket. Dis nie heeltemal onskriftuurlik nie. Maar weet jy van wanneer hy jou kom wagtig maak, is jy volle man en ek kan my vrou vervul en ek is 'n vervulde man. Jy sien wanneer ek wanneer ek waardig is, kan ek my vrou waardig maak. En wanneer my vrou waardig kan ons mekaar waardig maak. En daarom kort ek niks nie. Op 60 kort ek niks en ek brand wit soos 'n man wat op die ou petrol ry. Wat beteken alles vir my is reg? My welfs, ag ek wil nou nie in diepte ingaan nie. Die plaks. Haat en bitterheid en al hierdie goed is net besig om weg te gaan. Daar kom sien 'n jong meisie my, ek en drie nie, so 2 weke terug. Sy's 21, 'n eh, uh, eh, winkel diefstal, geld diefstal, uh, eh, al hierdie goed en en haar ouma bel my, sy sê hierdie kind het nie ouers gehad nie. Sy het in 'n huis groot geword by vreemde mense, by stief mense en al die goed en en al hierdie goede en dit kom daarvan af, jy weet, kom daarvan af. En terwyl ek hierdie goed hoor, begin God se gees, die onderwyser, die leraar van geregtigheid, sê jy kan vir ure sit en vir hierdie dogter vertel. Ons almal het vingerprints op ons. Haar oom se vingerprint sit <laughs> vir oupa, haar stiefpa, almal se vingerprints is op haar. Ons kan vir ure sit met die goeie en redeneer. Weet jy wat? Ons kan nie by die poort sit meer nie. As ons sien, kan ons nie by die poort sit nie. Ons kan nie bedelaars wees by die poort nie. Nee, as ons kan sien, dan kan ons sien dat daar volmaakte offer. Dit help nie om vir my te sê, "Val, ek sê ek wil nie met jou verder praat nie, want as jy al die goeie vir my vertel, gaan jy jouself ontbloot." En weet jy wanneer ek in die dorp sien, is daar onvrymoedigheid na jou toe. My gedagtes gaan 'n ander persepsie van jou hê. Ek wil vanmôre sê, "Stop net hier, stop uur. Ek wil jou vertel van die goeie nuus. Jesus is enough. He's enough. Hy kom maak jou nuut. Hy maak jou, hy maak jou, hy maak jou grand. En nou kan ek my sien soos hy my sien. So ek wil weer terugkom om te sien is die grootste wonderwerk ooit om te kan sien. Maar behalwe om te sien, om te sien laat my ook wandel. Jy sien as jy nie kan sien nie kan jy nie wandel nie. Wandel beteken om 'n pad te loop met die Here. As jy nie kan sien nie, hoe gaan jy 'n pad loop met die Here? Dan moet jy weer ouens kry wat jou help. Gemeente, jy, weet jy wat? Daar jy sal moet by 'n plek kom waar jy die evangelie vat en begin 'n pad loop. Ek is ook in 'n in 'n gemeente. Ons moenie dat die dat die ou wat daar voor is vir ons Moses word nie. As sapkontrakteur word nie dat ons self hierdie ding sal vat, in die eienaarskap vat, en met hierdie ding sal begin loop. Dat ons een verskil sal maak, dat ons nie sal wacht vir iemand nie, vir weer een Mooses nie. Dat is die fout met Mooses nie. Mooses moet ons help. Mooses moet ons leer, maar dan moet die tyd kom. Dan moet die tyd kom, dat ons nie meer, dat ons nie sê, ons sal by Mooses hoor nie. Heere, praat met Mooses, ons sal sondag hoor, Heere. Nee, nee, nee. Ek wil die Heere wel elke dag met jou praat. Want hy het jou gemaak vir intimiteit. Hy het jou gemaak om een te wees met jou. Hy wil binne in jou kom woon. Hy wil nie deur iemand anders werk nie. My sussie en my poetie, hy wil nie deur iemand anders werk nie. Daar's 'n storie, onthou julle, julle jong girls sal nou nie weet nie. Maar toe ek en tannie Drie jong was, was daar 'n storie hulle dit keus genoem. Dan keus jy met iemand. Weet julle hoe dit gewerk? Julle jonges, ken julle keus? Nie. Ken jy keus? Dis nou as jy flat out is oor 'n ouetjie. En jy wil graag hê hy moet net vir jou hê, nie vir Marie en Sunny en vir al, net vir jou. En dan het ons so gewerk. Ons het moet groot geword. As ek vir Tannie Drie nie like, dan kry ek vir Jan is my pel. Dan skryf ek 'n brief en vra, "Drie nie, sal jy met my kuis Piet onder? Gee ek dit vir Jan?" Dan gee Jan dit vir Drie nie. En as Drini dit kry, en sy sê, het kom van Piet af, dan begin Drini sy lijf so ruk. Ek kan nie help vir dit nie, dit is wat sy my gesê. En dan, sy en ek sta, sy die nacht slap sy nie. Sy speel netbal, sy vang elke bal mis. Want haar gedagtes is nie daar. En dan kry sy vir, dan kry sy vir Anita wat haar beste vriend is. Dan skryf sy, Ja, Ek sal met jou keus. Geef vir Anita. Kom Anita weer. Maar julle twee kom nooit by mekaar uit. Dis sê deur Jan en Anita, deur Jan en Anita. O, maar ek kom 'n dag. Ek kom 'n dag wat ons mooi groot is. Dan dan vra ons nie meer nie. En dan vat ek ook nie vir Jan of Anita saam drywing toe nie. Hulle klaar, hulle werk gedoen. Nou sit ek in drie en dan moet nie niemand naby ons wees nie. En so is dit met die evangelie dan moet iemand wees wat die keuse organiseer. Ons kan nie altyd altyd 'n eh, ou gebruik nie man ons moet ons moet by 'n plek kom waar ons waar ons 'n koneksie het met onsself man. Ons het 'n ou gesê elke man moet boor vir sy eie water. Nou kom ons om te kan sien is 'n wonderwerk. Om te kan sien verander my hele lewe, maar om te kan sien kan ek begin loop. Ek kan begin wandel. Ek het hier bo nota gemaak. God se gees maak dit moontlik dat ek met hom kom wandel. Johannes 3 vers 3. O. Nikodemus, Nikodemus. As daar nie wedergeboorte by jou plaasvind nie, as God se gees nie binne in jou kom woon, sal hy nooit jou leidsman word nie. Ek sal ek kan nooit die lig op jou pad word nie. Jy sien hy moet binne in jou wees. Hy moet binne in jou wees en hy skyn die lig vir jou. En jy ry agter die lig aan. Een kaarse licht is ek hier by Jan Kemp wegtrek, skyn nie tot en welkom hy. Een kaarse licht is skyn net hier voor. En ek rui achter die licht aan en die licht vat my welkom toe. Dit is precies wat gebeur. Want Godse geest binnen my kom woon, rui ek, ek, loop ek achter hom aan en hy vat my <laughs> welkom toe. Hy vat my na die droom toe, hy vat my na die goed toe, waar ek moet uitkom. Dis hoekom daarvoor skryf, die Heer is my herder. Skapen wat achter die herder aanloop, is precies die as die werk van die Heilige Geest. En wat die Heilige Geest in ons kom woon. Dan hoor wat sê, as ons nie opnuut gebore word, God se gees nie, sal ons nooit die koninkryk van God kan sien nie. Die koninkryk Romeine 14:17 bestaan nie uit spys en drank wat ons mee groot geword het nie. Dit bestaan nie uit 'n wettiese stelsel, hy sê, maar van geregtigheid. To have right standing with God, om met God reg te wees. En as ek met God reg is, hoor wat sê hy? Vrede en blydskap vir die Heilige Gees gee. Shoot die hand. Hoor wat sê, wie op hierdie manier, as nie 'n ander manier nie, as net een manier, as net een manier, as net een middelaar, daar's net een manier, hy moet binne jou kom, daar's net een manier, hy moet binne in jou wees. Hy sê wie op hierdie manier vir God dien, nuwe vertaling sê. Ek laat die nuwe vertaling, vertaling met uh, ou vertaling, nuwe vertaling Engels. Nou ek sukkel om te lees. So die Engels het ek nou weer <laughs> een kant toe gesit want hy's nog moeiliker toe lees ek nou die middelsteen. Hy is vir my mooier. Hy is mooier as die ouwe, hy praat met my hart. Hy sê, wie op hierdie manier vir God dien, sal guns vind by God en achting by die mense. Guns by God beteken, soos ons praat op die myn, my shares is hoog by die manager. My shares is hoog. O Piet, wil jy nie die manager gaan vraag nie? Jy ken moes die manager. As ek hom vraag, gaan hy sê nee. As jy hom vraag, sal hy sê ja. Piet, gaan jy? Hoekom? want ek het guns by die manager. Ek het guns, hoor hy sê, wie op hierdie manier vir God dien, sal guns vind by God en achting by die mense. Achting by die mense, my sissie, my boete, jy kan nie die evangelie vir mense bring, sal nie vir jou achting het nie. Hulle sal nie die evangelie by jou vat nie, as jy nie achting het nie. Waar kom die achting vandaan? Omdat ek guns by God het, het ek achting by mense. Mense. Ek is aanvaarbaar vir mense. Dis lekker vir mense dat hulle by my kan wees. Ek weet dit is. Want as iets binne my wat hulle aantrek, man, want jy sien ek was blind. Niemand wou naby my kom nie. Want my kleed was vuil. Niemand wou hulle assosieer met my nie, want ek is so dronk Piet, jy weet. Maar toe daar iets gebeur, die mense wou hulle wou my huis wees. As jy Piet is lekker om by jou te wees. Hoekom is dit lekker? Want hierdie is 'n lekker evangelie. Dis 'n evangelie van heerlikheid. Dis die evangelie van vrede. Dat jy kan maar net wees wie jy wil om met God te wandel. Dan sê hy hierso, ek het hier geskryf om met God te wandel beteken wat God gesê het word 'n werklikheid in my lewe. 800 jaar voor Jesus kom, maak God 'n uitspraak. God sê dit. Hy roep 'n ou man in die naam van Joël. Ek het nie eens geweet daar so 'n ou in die Bybel nie. Joel. Joel, ons het Joel gehad wat trekker gedryf, maar dit is nie daai, dis 'n ander Joel. Hy roep vir Joel, hy sê Joel, ek wil jou storie vertel. Hy sê, "Daar gaan 'n tyd kom, Joel. 800 jaar. Nou ek en jy nou praat. 800 jaar. Wat die hele hele ding gaan verander." Hy sê, "Ek wil jou wys, Joel. Wat gaan gebeur?" Hoor wat sê hy vir Joel. Hy sê daar gaan 'n tyd kom wanneer hy hierdie evangelie, wanneer hy hom ontdek, wie hy is. Hy sê, dit land sal het wees soos vroeger eens, Joel 2, hy sal wees soos vroeger eens, vroeger eens plantuit, hoe hy sê, daar gaan die tyd, waar haar plantuit is, plant wat? Jou onvergankelijke saad van God, wat die woord van God is, dit is nie pioneersaad nie, dit is nie 10 ton per hectare, dit is veel meer as dit, onvergankelijke saad, daar kom nieuwe saad, wat 'n ou wat so lyk, 'n ou wat blind is, sy hele lewe gaan verander. Ek gaan hierdie saad vat, hierdie woord, en ek gaan dit binne insit, binne in hulle. En daai saad sal die vermoë hê om hulle terug te bring by original. Hy sê dis nie al nie. Hy sê na die, die saad geplant is, in die tweede maand sê hy vir Joël, hy sê Joël, en Joël sien hierdie goed in sy gees is oop. sien hy dit soos ek die blinde man gesien het. So sien Joël dit. Hy sê Joël, ek wil vir jou sê in die tweede maand van die nuwe jaar Februarie maand, o wanneer ons reën nodig het, gaan daar reën kom. En dit is vir die oes. As daai saad geplant is, as hy reën gekom het, gaan jy gaan daar plant. Hy sê die tweede maand gaan daar oes wees, 'n oes. Weet jy wat my oes? As ek kyk na daai oes, sê ek, Here, toe ek dit ontdek het, Here, is daar 'n oes. Wat is die oes? Drini, Davi, Christel, Sanet. Hierdie ding begin al groter raak. Eers was dit 1,5 ton per hektaar. Hy raak nou al meer. 20 ton per hektaar sonder besproeiing, droland. Dis wat hierdie saad in Dis onverganklik. Meer kry kan dit nie eet nie, tarantale kan dit nie uitskrop nie, niks nie. Dis onverganklik. Hierdie saad bereik waarvoor dit gestuur is. Dit kan nooit leeg terugkeer nie, dit kom altyd vol. Dis hoekom ek hier staan. Dis die saad, hierdie onverganklike saad wat my hele lewe verander het. Dit is gemaak dat ek agter dit aanloop, want daar's vir my niks beter as dit nie. Hoor wat sê hy vir Joël? Hy sê Joël, dit sal wees in daai tyd. Hy sê die ek stuur vir julle 'n leraar van geregtigheid verwysend na die Heilige Gees wat julle sal leer om reg te wees met God, oor God se gees binne in ons. Dis nie 'n selfgodsdiens nie. Dis 'n binne-in godsdiens. Dis nie wat ek moet doen nie, is wat hy gedoen het. Is wat hy gedoen het, is afhandel 'n saak. Hy sê, wanneer dit so is, wanneer jy dit ontdek, sal jou dorsvloere volkoring word. Ja, hy dorsvloere volkoring word, die dorsvloer. Ek het altyd die dorsvloer gehad, maar daar was nooit koring nie. Jy sien, ek is gewoon werk vir God, maar daar was nooit die oes nie. Want die leraar van gerechtigheid was nie binnen my nie daar was nooit reën nie. Daar was nie saad by my. So die dorsvloer is reggemaak, maar daar was niks gewees om te dors nie. En toe kom die Here en die Here sê vir my, jou dorsvloer vol koring. Dan gaan hy sê jou paspyp sal begin oorloop. Hy skets wat Henda gemaak het. Jou paspyp sal begin oorloop. Dit sal jou gedagtes vernuwe. Jou denke vernuwe. Romeine 12 vers 1. Piet, wanneer jy jouself gee as 'n genuine en heilige offer vir die Here, Hy sê dis die wenslike godsdienst wat jy moet proef. Hy sê ek wens almal van julle kom by hierdie godsdienst uit. Wenslik beteken ek wens almal van julle ontdek hierdie ding. Hy sê dan gaan daar 'n ding gebeur. Jou gedagtes gaan vernuwe en jy gaan sien wat my droom vir jou is en jy gaan sien hoe gaan dit jou verander en jy gaan dit sien, jy gaan dit sien, jy gaan dit sien. Dis weer sien. Oor dan die mooi vers, die teksvers. Hy sê en ek sal jou vergoed vir die dag toe die springkaan by jou gevat het. Ek sê jou vergoed vir die dag, toe jy hier gesit het, met een blikkie. Ek sê jou vergoed vir dit. Daar sal een payback time wees. Want ek droom van die begin af, jy by die droom sal uitkom. En ek wil nou vir jou sê, ek het by die plek uitgekom, waar jy my vergoed. O, ek belewe, ek belewe die goedheid en die guns van God. Net soos wat die Bijbel sê, God kan nie verander op sy woord nie. Hy sê ek is wakker oor my woord. Ek is vars. Ek kan nie move nie want ek is die woord. Ek kan my nie verander nie. Ek is so. Ek wil jou seën, ek wil jou goed doen. Ek wil jou bly maak. Ek wil jou vrede gee. Ek wil jou gesond maak. Ek wil jou onskuldig laat voel. Ek wil jou seën. Maar ek het gekom om lewe in oorvloed vir jou te gee. Ons 'n mooi teks vers Efesiërs 1 vers 17 en 18. Pa ah, Paulus kom hy sê o, as daar een ding is wat ek vir julle hierdie sissies wat kom kamp het. As daar een ding is wat 'n begeerte in my hart is, dat God vir julle verligte oë van julle verstand sal gee, dat julle denke, dat julle kan sien. Dat jou denke vernuwe word behalwe om vernuwe dat julle kan sien, verligte oë van julle verstand sodat julle kan weet, sodat julle kan weet, nie hoop nie, sodat julle kan weet, nie miskien nie, sodat julle kan weet. Eh, eh, ek wonder of ek 'n kind van die Here is. Ek wonder. Nee, sodat jy kan weet. Kan weet sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping is. Het jy geweet daar's 'n roeping op jou lewe? As jy minder waardig is, het jy nie 'n roeping nie. Jy neek net aan. My pa het altyd gesê jy neek net aan. Ek hoop jy is 'n vloekwoord nie. As dit een is, sorry, hy pas mooi by my in. En dis 'n voortbestaan van een dag na die volgende dag, van een hoogtepunt na die laagtepunt. En weet jy wat? Jy ry hom so. Jy ry hom so. Jy is eintlik van koers af. Dan sien jy, dan sien jy nie, dan is soos jy swel by die see. Dan sien jy die land en dan sien jy hom nie. Dan sien jy hom, sien jy hom nie. Hy sê sodat jy kan weet. Hy sê sodat jy kan weet as 'n roeping en van die rykdom van sy heerlikheid is. Nou ek moet dit voor ek afsluit, ek is amper klaar. Hy sê hier so daai selfde, hy sê dat jy sy roeping en die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Is wonder jy om aangeneem sy roeping en daar's 'n rykdom en daar's 'n heerlikheid by hom. Hoor wat sê hy, sê en praat hy hierso van sy heerlikheid. Nou kyk as jy standaard 8 in Kroonstad tek is en 'n ou sê vir jou heerlikheid al wat jy dink. Hierdie bier is heerlik hy skyn kop, maar hy, hy sweet wat so af, tot die ou wat nie drink, hy word ook lis van hy kasie. Hier bier is heerlik, dis al wat ek weet, vir wat toe die heren met my hier praat, ek kan nie bybelstudie doen sonder een verklarende woordeboek. Ek dank die heren vir een verklarende woordeboek. Want die verklarende woordeboek sê, Piet, ek wil nie met verstaan as ek met jou praat. Dis hoe kom hy, Paulus kom en hy sê, ek wens julle kry verlichte oor van julle verstaan. So dat julle die roeping kan kry, maar, maar nie aan nie. So dat julle die heerlijkheid van God kan beleef. Wat beteken heerlijkheid? Heerlijkheid beteken prachtig. Ek kry die evangelie binnen in die verklarende woordeboek. Onder haar heerlijkheid. Weet jy wat het is, As hy vir jou sê, jy is prachtig. As hy vir jou sê, weet jy wat, wanneer ek na jou kyk, ek wil sê die roeping dat daar op jou leven is, ek het vir jou reikdom, die reikdom wat ek vir jou gee, want die koninkryk is nie geld nie, is nie goede nie, is nie spuis en drank nie, maar van heerlijkheid. Hy sê, jy is prachtig vir my, wanneer ek na jou kyk, prachtig, jy is volmaak vir my, wanneer ek jou sien, sien ek my. Ek sien 'n afbeelding. Ek sien is jy is gelyk aan 'n gelykenis, jy na beeld van gelykenis. Jy jy soos ek. Dis nie al nie. Hy het agt se sê. Agt bedoelings. Verheerlik. Heerlikheid beteken verheerlik. Here sê, weet jy wat? Wanneer jy my begin wandel, dan verheerlik jy my. En wanneer jy my verheerlik, is daar 'n heerlikheid wat ek in jou insin, heerlijkheid, verheerlik, kostelik, heerlijkheid beteken kostelik, kostelik, is van hierdie ou, en sy onvermoe, God wil beskryf, van hoe goed hy is, hoe groot hy is, hoe awesome is hy, wanneer ek onbesim, en wanneer ek vir die Heere, wanneer ek met die Heere wil praat, die woord kostelik, onthou jy, toe jou dochter kiet in jou sienkie, so klein was, toe die eerste woord uitgekom het. Papa. Pa, pa. Mama. Mama. Sien, eerste ding wat jy doen, telefoon toe. Ma sal nooit weet wat met my gebeur nie. Boetie het vandag sy eerste woord gesê. Wat het hy gesê? Nee, papa. Die honderd vleis hardloop op jou. Jy vertel ander ouens, ouens sê jy sweer ek het nog nooit kinders groot gemaak. Maar vir jou is dit 'n ekstase. En wanneer jy probeer om God te beskryf hoe wonderlik is hy ek dink, hulle sê, Jesus sit in die rechterhand van God die Vader, waar hy vir ons een voorspraak is, maar ek sien iets anders. <laughs> ek sien die kap ons, hy sê, my sien, check vir Piet Jacobs, check hy boilermaker. Hy probeer, hy probeer om ons te verder, hy probeer om ons te beskryf. Ach, ek kom wees nabij, hy sê, maar is dit nie kostelik nie? <laughs> Ag, daar is baie nog sulke goede. Heerlikheid beteken ook skitterend. Die Here sê, "O, jy skitterend. Jy skitterend man." Die Here wil al die Here na jou kyk en sê, "Jy skitterend." Die ander een sê, "Uitmuntend." Heerlikheid beteken uitmuntend. Die volgende een sê, "Verhewe." He will lift you up. Verhewe. En ons kan saam met hom sit in die hemelse plek. Hy tel jou, hy tel jou daaronder waar jy diep al hy met met gehaal en saam met hom laat sit, saam met hom laat sit in hemelse plekke, verhewe. Baie aangenaam. En die laaste een is, smakelijk of baie lekker. Ons al smakelijkheid is baie lekker om die Heere te dien. Daar in, in Namibie, onder die basters, daar die woord, klom basters by mekaar. O, <laughs> dis een stofkerk. Hulle dans, o, hulle sê, dis lekker om die Heere te dien. Dis lekker om die Here te dien. Hulle hou daai ding. Hulle ry om daai kitaar se snare as warm gespeel op hulle hou hom. Hulle hou hom. Hy het ook nie hy het ook nie 'n versie tweede versie. Dis lekker om die Here te dien. Die stof hang nader aan dan uit en daar's 300 mense daarin. Nou vertel 'n ander ou my. Hy sê daar kom 'n Amerikaner. En toe die Amerikaners so sit en daai manne sê dit is lekker om die Here te dien, hulle daar so. Toe staan stof in die kerk en hierdie man, hierdie Amerikaners, hierdie groot bulle, die een stap en die ander een hy sê, "Brother, look at the anointing in this tent." En daar sit 'n daar sit 'n ou baster die Lazan. Hy sê, "Is das jou voel?" Nou man, dis lekker om die Here te dien. So ek is nou klaar. Ek is nou heeltemal klaar. Dit was vir my great om saam met julle te wees. Maar ek staan by die punt. Die grootste wonderwerk ooit is om te kan sien. Ek en die twee sissies <laughs> is opgewonde want ons kan sien. Die ander wat nie hulle hande opgesteek het. Jy sal moet 'n ou kry om jou te vat stadspoort toe. En wie die wat op 'n dag gaan hulle sê, ons kan jou nie vermoere vat nie sê dis alright ek sal self daar kom jy kan nie self daar kom Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe niemand kan by die vader kom behalwe deur my nie I'm the gateway there's only one way that's Jesus daar was altyd vir my ander way daar was ander way there's only one way that's straight way dis die hoofstraat wat ek kom bly As ek so teen die pavement afgerai het huis toe, sê ek, oh, there's only one way in this state way. Maar toe leer hy my van 'n ander way. I I am the way. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Ek seën julle met die woord. Onthou hierdie woord. Is nie 'n konteksvers nie, hierdie woord is onverganklike saad. Hierdie woord gaan jou wakker maak. Hierdie woord gaan jou praat. Want die, die woord sê dat, hierdie woord is levendag en krachtig. By macht om vestings neer te werp. So ek dank die heren, die ouwe is voorbij. Is voorbij. Almoese is klaar. En het selfgodsdienst is klaar ouers vir my sê kyk alles nuut geword. God is my bron. Ek is baie bly in die Here want hy het my aangetrek met klere van hy in 'n mantel van geregtigheid het hy my ingewikkel. Nie so ding nie. Soos 'n bruidegom sy bruid behang met juwele om haar waardig te maak sodat hy my minder waardig kom wegvat, my kom waardig maak. Hy het my behang met die juwele, hy droom, hy het my opgetel want die prys wat betaal het baie waardig. 1 Korintiërs, ek dink 1 Korintiërs 5:20. Jy is duur gekoop. Die bloed van Jesus, daar's 'n prys betaal vir jou. Jy was minder waardig, maar die prys wat vir jou betaal is, het jou waardig gemaak. Ek sien julle Vader, ek dank U vanmôre vir 'n geleentheid soos die vir gemeenskap van die heiliges. Gemeenskap beteken om een te wees. Ons kom van verskillende dorpe af verskillende denominasies, maar een ding vanmorgen, Heere, kom ons oor een Heere, dat ons is een met die woord. Ons is een met die en ons is in een met die woord. En dit maak ons een eenheid. Dit maak ons een eenheid. En ek dankie Heere vir die eenheid Heere van broederskap, van sisterskap tussen ons. Dankie Heere. Dankie vir familie Heere. Dankie vir 'n voorreg hierdie naweek, Here, waar ons met met mekaar kom deel, dat, dat ons eintlik 'n geestelike piknik kom hou het, dat ou sy mandjie gebring het, dat ek my mandjie gebring het. In die klein groepie sit hulle mekaar bedien met hulle mandjies uitgehaal en sê, "Hoor jy wat het ek gehoor? Hoor jy wat het ek gesien?" En so ruil ons ons piknik mandjies met mekaar en so stig ons mekaar en so wek ons mekaar op en so chat ons mekaar op, Here. O, Here, ek dankie. Ek dankie vir 'n geleentheid soos die. Here. Ek dank die Heere dat jy ook een belofte gemaakt het aan elkeen wat vanmorgen hier is wat gesê het. Heere sê, wat kan ek vir jou doen? Dat ek kan sien, Heere. Dankie vir, vir verlichte oor van die verstand. Dankie dat mense kon sien. Dankie vir die geestelike blindheid wat, wat weggevat is. O Heere, hierdie daarvoor. Dankie Heere. Dankie, dankie Heere. Dankie ons sien, Heere. Na die mate Heere waar jy ons sien. O Heere, ons Heere. Ons dankie Heere ook vir dat ons vir u kan sê dat u naam is oor ons uitgeroep vir elkeen wat vanmorgen op die pad gaan dat u saam met hulle gaan daarom psalm 91 Heere is dit so kostbaar ach Heere ek het het nou die dag eers ontdek maar dankie Heere dat ek het kan sien die Heere sê lees psalm 91 in die vers ek sê Heere wat bedoel sê, sê begin onder hy sê omdat, jy, om, omdat ek jou lief het en omdat jy my naam ken sal ek jou skerm ek sal die engel opdrag gee om jou te bewaar oor al vir jy gaan. Daar by jou huis is daar onheil kom, moet nie bang wees nie, want jy gaan dit met jou oog sien, maar na jou toe gaan dit nie aankom nie. Jy gaan dit op die televisie sien, jy gaan dit in die koerant lees, wees nie bevrees nie, moet nie bang wees vir die nacht nie. Omdat ek jou lief het, en omdat jy jou naam ken, sal ek jou beskerm. O Heere, ek dank jy vir een waarborg. Dankie vir waarborg. U sê u gee die Heilige Gees as waarborg. Dankie Here vir u woord wat deur die Gees van God bekragtig is as 'n waarborg. En met hierdie waarborg kan ons hier uitstap en sê ek sal geen onheil vrees nie want u is binne in my. Amen.